Frantziako hogei presondegiren itzulia eginen duten etxerat sare eta bagoazen segida hartuko dute bake artisauek abenduaren zazpitik landa. Abenduaren zazpian, geoko presondegitik flojira abiatuko dira oinez, biharamunean flojitik fresnesera eta azkenik bederatzean fresnestik ekimen nagusia iraganen den tokira. Erran bezala presoen luso bat izan nahi du mobilizazioak eta ez dela mobilizazio soil bat izanen errandigu bake bideako anaiz finozak. Ba, guretzat ez da mobilizazio simboliko bat eta hitz hori erabili dugu, baina zinez gauzak aldatu nahi dituen mobilizazio bat izan nahi du eta erabili dugu presoen lusoa izan behar duela abenduaren bederatziko mobilizazio hori eta eta azken hilabetetan eta beriziki gaurdanik hola landuko den eh, mobilizazio bat da eh, helburua delakotz eh, eskualegitik hasita herrietatik hasita hau hautetxiekin hasita eh, frantziatik pasatuta Europaraino behartzea Parise presuen hauzia hau konponbide integral batean jartzea lehen etxiz eta bere ala eh, eskubidea, eskubidea errespeta Eta erabili dugun beste esaldia da eta Louis Joanetek erabiltzen zuena uh, ba, ahmakabetzen guruan egintzen filma hortan eskubidea ez da helmuga eskubidea da edo eskubidearen irrespetua da tresna baki iraunkor batetara heltzeko eta baki prozesuak eta Euskal Herriak horta sofritzen orduan abenduaren bederatzia guretzat eskubide horren ejespetuaren irabaztera goazela eta ondorioz konponbide integral baten eh, bide emaitera. Preseski, beraz, antolaketan eh, zertan eh, zizte gaur zerratera da. Begau jatera da lehenik gukazpimagatu nahi duguna da jendeak duen gogoa, eh, erri eh, lanean ibiltzeko, hautetxiek eh, duten ere gogoa berriz ere lusoren egin zuten bezala eundaka ateratzea joan den irailaren ogoita iruan Euskal Herriko irilekargoan hartutako erabakiaren inguruan. Atxikimendua baino gehiago joango dira delegazio baten osatzera, erri bezala gertzera Parisera eta Uh, eh, ejan bezala ustion, uh, eh, ba Parisen ere lan egiten ari da, deialdi bat lantzen ari da, Europan ere ate joka joango gira, ba ala, erritik asita Frantzia eta Frantziatik kanpo joango gira, ahalik eta indar gehien metatzen, presio bideak eh, metatzen, Parise benetan gai inguruan mugiarazteko. Bukatzeko eh, autobusak izanen dira, train bat ere? Bai, autobusak, hori auge ikusia zen, baina eh, deliberatu da ere train baten antolatzea, posible bada bi, baina bon, lehenik batekin eh, hasteko Eh, hasiko uh, gira, bon, uh, ez bortxaz zudia diendeko puruagatik, teknikoki, eta treina zendako, bon, zenda, zenta albidetu nahi da milaka pertsona egongo direla Parisen, eta simbolikoki ere azkar hatxe maiten ba, treina delakotz uh, presoen senideen zat, ebe... Eh, erabilia izan den eh, momentu batean uh, eh, gajaioa eta nubait uh, Euskal Presoak Euskal Egira ere irudikatzeko momentu bat bezala izan nahi du.